Magandang gabi naman! <laughs> Nako, itong tatawagin ko, tiyak, matutuwa at maliligayahan kayo. Hindi ko na patatagalin pa. Ladies and gentlemen, The Crazy Duo! magandang magandang gabi po sa inyo lahat. Okay. Okay, magandang. Sa lahat po ng taga mga Tagalog. Lalo na yung taga Maynila, magandang magandang gabi po sa inyong lahat, bayan. Bayan. Sa wika namang Elo Mayong gabi kanyong tanan mga tuto. Mm. Sa wikang waray, maupay nga gabi kanyo mga sangkay. Mm. Sa wikang Japan, kung bawasang. Uh. Sa wikang Cebuano, may gabi kanyong hurot mga amigo. Uh. Sa wikang Amerika. Happy birthday, Toyo. <laughs> Yan talaga yun. Eh. Kami pala ang Presido, nagpapasalamat sa inyong lahat. Uh. Dahil sa inyo, uh. nakapunta kami sa iba't ibang lugar. Oh, uh, nakapunta na po kami ng iba iba't ibang bansa. Oo. Noong last month na po, nakapunta na po kami ng Dubai. Saan sa Dubai? Dubai, Bohol. Tapos? Tapos, pumunta kami ng Qatar. Saan sa Qatar? Qatar, Mansamar. <laughs> Oo nga. At tapos, napunta, nakapunta na din kami sa Saudi. Saan sa Saudi? Southern Island Hospital. Na-hospital tayo. tapos, kahit hindi niyo po itatanong po, ang trabaho po namin ay isa po kaming... ah, ah, nagtatrabaho kami sa funeral, funeral homes. Oo. <laughs> Oo. Tapos may advice po ako sa inyo. Tandaan nyo yan. Tandaan nyo po ito. Pag, Kapag mag-attend kayo ng lamay. oh, pag nag-aatin kayo ng lamay, Oo. nakita mo yung nasa gilid. Oo. Yung uh, may logbook doon. Oo, Pag lib- naglalamay librito. ka, oh, ililista mo yung pangalan mo. Bakit? Dapat ilista nyo yung pangalan mo. Bakit nga? Dahil pag libing nung patay, iraraffles yun. Tapos? Ang mabubunot, ang susunod na mamamatay. <laughs> Yung lapida namin doon, touchscreen. Oh, Oh, touchscreen yung lapida. High-tech yung lapida namin. Oo. Pupunta ka doon sa sementeryo, ang gagawin mo lang, Lo, nandito na mi. <laughs> Pero ang nakakatakot kung nag-reply eh, sasabihin, who you? <laughs> Ay, ito na lang. May pick-up lines ako sa'yo. May pick-up line ka Bagay yan sa'yo. Bagay sa'yo. Thank you, Noy. Sige. Oh. Chico, Oh. basura ka ba? Bakit? Ano to, biodegradable or non-biodegradable? <laughs> <laughs> Itong tatay ko kasi, yung mukha ng tatay ko, Ah. ito po yung tinatawag sa Cebu ng endangered species. Ano? Oo, oh, exotic na to. Ano exotic? Kapatid ng itik. <laughs> Ayun eh. Ako na lang, kakanta na lang ako. Ah? Ako lang kakanta. Kakanta ka ba? Okay. Ah, sige, kakanta. Okay, ah, kakanta ako. Kakantahin mo yan, ah. Yung kanta araw, mahaba. Kinumpuso ng madaling araw. Oo. Tapos, natapos ng hating gabi ng gabi. Kinumpos mo ng madaling araw, natapos hating gabi ng gabi. Ganun kahaba ang kanta ko. Ang haba ng kanta mo. Ano Oh. ba title ng kanta mo? Maiksi lang. Ano nga? Oh, Wow! <laughs> Mahaba, pero